Carmen Etxeberria, egunan? Egunan. Zu lupoen krokodil fikzioa prestatzen nahi zira, bon, zure proiektua zer da? Be, nire proiektua e, labur, eh, fikziozko labur metrai bat da, duela bi urtea eta urtean eh, presentatu dut beraz eta egonaldian eta beraz bihastetan landu dugu e, abenduan eta otsailuntan e, bukatu dugu e, egonaldi hori eta idazketa e, rengainean e, lantzen dugu taldeka eta gero bakarka edo bikoteka eta hori garatzen ditugu gure ideiak eta eta proiektua be, agian e, ekoizteko e, gerusago Fikzioak zer kondatzen du? Ebe, fikzio hori da, bon, azudu eh, <laughs> da mm, bikote zahar baten eh, eguneroko bizia, eta eh, justu eh, egununtan, ikusten dugun egununtan, ebe emaztearen e, bidetzea da, eta beraz egun desberdinunetan, mm, gauza desberdinak pastuko dira, eta eta biskat dramatiko bukaera bat e, atxamango du. Zergaitik kirikok eta zineidazketa ateliketan parte hartzea erabaki? Bestetuki baten ez dugun atxamaiten laguntza handi bat da aste batean edo bi edo egon aldiak demoratzen duen denboran e, proiektu baten lantzea, e, beste eh, kideek haien e, iritzea maiten dute, zuk beste proiektuak ere zagutzen dituzu, egiazko harremanak sortzen dira eta idea berri batzuk e, sortzen dira, eta bat, beste batzuk bazterzen ditugu. Beraz zinez, e, taldeko e, iritzia eta dinamika oso lagunko jadak. Eta ere baditugu, e, santzan di bada, baditugu e, bitutore, bon, zinemako profesionalak dira, eta biak e, konkretu eta metodologiko gehiorekin eh, aintzenatzen laguntzen gaituzte. Hirugarren eh, ateli jazen hor, zer da mm, segida hor, eh, nola segituko duz? Konkretuki orain eh, ez da segidarik, baina kasuan hemendik beste egonaldian hartua izan naiz, eta egonaldi hori da pitch egonaldi bat, jena du bizpairu egunez lantzain zu zure proiektua, eta gero jende nahitzinean, eta ekoizle nahitzinean zure proiektua e, pitzatzen duzu, eta eta gian ekoizle bat atxamaiteko, edo hori, nire kasuan hori da izango da segida. Eta zuk, bat esperientzia bat, sinema jloan eta sinema mundu untan aski berezi den mundu honetan. E, nik e, duela mil urte egin ginolarik lehen egon aldia, zugailoaren lehen eh, kita egon aldia, deia proiektu bat nuen, beraz deia ezagutzen nuen taldea, mo, e, tutoreak eta piskat giroa eta nolantolatzen zen astea, beraz piskat konkretuki egon aldia ezagutzen nuen, eta bestela, bai, labur bat egin dut duela mil urte, eta bai, nire lana da, e, grabaketan, e, parte e, ekoiz, pen partean eta ere zuzendaritzan e, eh, laguntzaile bezala edo beraz bai, dezakete mundu hortan eh, lanean ari nahizela e, eh, egunero. Eta beraz, behiz parte hartza erabaki bain baduzu, ezan nahi du iraginkorra izan zera duela bi urte beraz? E, duela bi ez, <laughs> dola biurte e, eh, presentatzen nuen proiektua, zuen txegidarik atseman momentukatz, baina teatzki egonaldiak proposatzen duen eh, formatua eta laguntza oso maitatu nuen, eta giroa, beraz, eh, nahi nuen konkretuki beste proiektu batekin etorri, eta proiektu hori e, garatuago zen, eta prest zen aintzinatzea egonaldi batean, olako egonaldi batean. Eta konkretuki mm, Euskal Herrian edo Ipar Jaldean, beste zine idazketa atelejak bat jira edo bat ere? Bon, ez dak, ez naiz oso pro horretan, baina badakit egoaldean badiela batzu, eh, askipotoloak, baina konkretuki iparaldean olako formatuak edo beden olako oportunitateak eh, maiten dituenak ez ditut zaguzen nik, eta biskat duritzen zait lehen saio bat dela eta biskat zahait pastan ari dela e, kirikoketaren egonaliarekin. Maia, iparen Egunan. Altsalileak proiektua eramaiten ari zira, zer da proiektu hori hasteko? Beraz, eh, altsalileak filma dokumental luze bat da. Altxalili kabareta segitzen dut, hor, epe luzean. Bai bat urte bat hasi nizela haien kolektiboa segitzen, horien sohkuntza faseetan eta haien emaiten dituzten soetan. E, eh, Euskal Ege gaindi eta behar, ideia da kolektiboaren bizia segitzea, eh, talde gisa eta ere eh, talde egunerokoa eguneroko apiskat eta Horien historiak ondatzea filman. Eta nola jintzaizu ideia? Estapenean. Beraz izan dira inbat e, kasualitate lehokatu direnak denbora berean. Beraz, be, altxalilixo da e, Euskarazko drag kabarete bat, eta altxalili osatzen dute e, guai, amak e, kidek, eta beraz, denak dira Euskaldunak, kuijak eta basegialdekoak, Eta ara, elgajekin egiten dira esena gainera, be, eh, askatasun eh, aldaji bat eginez, eta biziki ikusgarri edo Eta jadanik lehen aldiko atzikusen olarik so hori, eh, biziki mukitu ninduela bahne-bahnera ez dakit sobera deskribatzen momentu hori, pentsatzen dut, eh, soa ikusi duten hain itzek ere senditu duketela eh, emozio azkar hori, baina eh, hain itz emozio eragintzazkidan, alaitasun ejaldoi bat, askatasun ejaldoi bat, denbora berean kesua, biziki unkia izan nintzen, fe, ara, biziki mugitua izan nintzen, eta, eta beraz, pixkat, egia ezan, sekretukia mestu nuen horien segitzea, horien filmatzea, eta justu hilabete batzu berantago izan ziren beste hainbat kasualitatea, ekerari ziren, ziren eh, pentsatzen eh, zerbait gertatzen ari zela, azkenean eh, sortzen ari zen mugimendu hori guziarekin eta egietan gertatzen zenarekin, eta zela horren aztarna bat utzi, eta beraz hainbat elgarrizketaren bidez, Josu Martinezekin ere mintzatu nintzen gaztibeltza filmakoekin, eta bon, hainbat elgarrizketaren ondio horrez, atera zen proiektu horren sortzeko aukera, beraz ara, altxaliliek proposatu zautaten, eta nik biziki baigorki erantzun, eta eta ara, izan zen gogoa initzen lehokatzea. <laughs> Egan behar da, ez dela zure lehen esperientzia sinema munduan, diadanik eh, film bat idatzi eta ekoiztu duzu. Eh, baina hor dokumental bat da, hor zure lanean idazketan, hor zine idazketa ateliketan, eh, zein dira desorientasunak eta alatzen diren gauzak. Bai, egin ginuen duela urte batzu, bai, eh, baino lehet izeneko fikziozko proiektua, paskal Irigoienekin, eta hor hori ahunt fikziozkoa zen, ahunt uh, ara, idatzia asmatua, asmatuekin, mundu asmatu batekin. Gero, eraman ginuen, uh, Nunbait, dut metodologian bazola, zerbait dokumentaletik ere zen, eta azkenean, ari ginen, erri batean egin dugu hori, erritarra initzekin, hori ez profesionala initzekin, erdi e, improvisatuz gauza batzu, eta bo. Ara, metodologian, atxemaiten dut, bazilela loturak, e, dokumentalarekin. Gero, ala, nik ikasi dut dokumental beraz, eta behaz, huai, e, harri niz garatzen dokumental luzea, oran altxaliliak. desberdintasuna da, be, huai behar dutala, ahunt e, realitatearekin e, komposatu, hor dena observaziotik abiatzen da, behar dut e, eh, ara, interesatzen iz eh, gai batzuek, sakontzen ditut, eta ondotik e, ene begirada pausatzen dut horren gainean. Nik nahi dutan forma emanez ez, observatu dutan gai hori buruz, eta behaz hor, egon aldean hori izan da lana, e, nik ikarri nuen materia bat idatzia, materia bat filmatua ere, beraz izan da piskatu hori guzia aztertzea, eta gero sakonki pentsatzea, be, ze forma eman nahi dakotan, eh, errealitatean obsek batzen dutan eh, hori hain duzu lan hori? Bai, bai, bai, bai izan da egon aldea, zinez hain eh, zinamendu ejaldoia da iduritzen zautolako kasuetan. beia danikara pasatzen ditugu bi haste ahont burbuila horretan sarturik eta konzentraturik gure gaietan, gainera hor bizikia beraz da, bestekin trukatzea ere, azkenean bai batzutan azpimahatzen dituztelako zure eh, ahulezia batzu, fein, zu baino egeskiago identifikatzen dute, ate hori ez da bizikimartxan, behaz gero pentsatzen duzu, zenako zen martxan, zera eragiten dautzun, behaz, ojere, aldi oro gogo eta eramaiten dugu junago, eta bizikia berazgahi da hori, gainera hor santzaukan dugu, eta bitut hori biziki pertinenteak eta biziki implikatuak gure proiektuetan, biziki e, e, egokitu dira bakotsaren behajeri, eta, eta zinez... Eh, Santza ejaldoia da, hola, esan ditzen duzularik noko baita. Hainbeste emaiten duena zure proiektuan, e, be, puf, motivatzen zitu hainitz, bez, eh, bai, hain zinatu denak ustut hain zinatu gira hainitz, benik hasteko, badut, eh, animaleko hain zinamendu sentsazioa, eta ere motivazio sentsazioa, eta, eta ara, konfientza emaiten du, biziki goxo da, holako momentuak. Eta segituko duzu bide hortan? Bai, bai, bai, e, nahiko nuke bebistan dena nahiko nituzke holako egolaldiak irregularki egin, eh, hor, ba, ez dira inbeste esistitzen, beraz, e, ez da ala izanen, me aldutan einean nahiko nuke segitu, hola idazten taldean, konfrontatzen ideiak e, besteri, eta gero, benik segitzen dut e, behor eh, ekoizpena intzinatzen ari da proiektuarena, eta nik segitzen dut beti ere be filmatzen, idazten, behentsiatzen iz beti proiektua urgunago eramaitean, eta enegugu eta albezain bat aberasten. Eh. Miren Dupui, egunan? Egunan. Berazuk, iraia proiektua eramaiten duzu hor egonaldian? Berbara, hasteko zure proiektua zer da? Da labur euh, proiektu bat, fikzioa, eta da nelabe baten uh, historioa askal euh, besta batean. Arribatuz hor euh, egon zertan zen zure proiektua eta hor bukatuz zertan da. Ebe egon sinuenean, ideia baizik ez nuen, justu intenzio handiak sinopsi bat idatzen nuen, baina ez nuen hori defendatzen eta... Egon aldean hasi gira esenak eh, sakontzen, pertsonaiak sakontzen, eta hor badut kasik eh, lehen bertso bat uh, bukatua. Nola lagundu zaitu azken finean? Bai, nik uste dut uh, egon aldean sartzen, uh, ba nuela sustut uh, intentzioa, lantzeko, proiektu hori eta estruktura atxulutoki uh, aurkitzea idatzi bainoa entzin, eta hor beste bide bat uh, hartu dugu tutoreekin da geho esenetatik abiatzea uh, eh, egoera bat uh, planteatu eta hortik aurrera hori garatu eta beraz eh, hori izan zen uh, justu hori da onartzea galzea pixka bat zure proiektuan eta be, justu hobeki sakontzeko uh, berez zure pertsonaia eta zure historioa.